da ćemo spomenuti samo nekoliko kratkih primjera. Znači jednostavnih mesela kako bi se podijelo nasljedno pravo među ljudima. A, ovako, čovjek umro i ostavio suprugu i sina unuku od sina. Ovdje vidimo, prvo tražimo ashabul furud. Tražimo osobe kojima je precizirano Kur'anom udio koji dobiju. Znači, kur'anskim tekstovima je određeno šta će dobiti. Pa ćemo ovdje naći da je da supruga ima pravo na četvrtinu ili osminu. Znači ovisno je u stanju u kome se nalazi. što se tiče unuke od sina, ona će biti, znači, ona će biti spriječena i neće, znači, dobiti ništa od nasljedstva zbog prisustva koga? Babe. Prista babe, prista sina Mejta, znači. Ona je unuka, on je, znači, babo, pa će njoj spriječiti. Znači, babo spriječava, znači, unučad ima da uzmu šta? Nešto od i metka. Pa će dobiti žena ovdje koliko? Pa će četvrtinu ili osminu? Četvrtinu. A što li osminu? Žena, ne trebaju više. Dobit će osminu. Hoće li osminu? Jel ostavi on sina iza sebe? Jel ostavio sina? Jeste. A kad ima sina, onda dobija ona koliko? Osminu. Četvrtinu dobija kad on nema, kad Mejit nema djeteta. Sa njom ili s drugom ženom. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم njima pripada četvrtina od onoga što ste ostavili ako nema te djeteta. Ako Mejit nema djeteta. A ako ima dijete, onda njoj pripada koliko? Osmina. Njoj pripada osmina. <laughs> A, ženi osmina, a sin, sin, je li ono da shabul furud? Je li njemu određen tačno udio koliko dobio? Nije. Pa on nasljeđuje ta siben, znači bez određenog udjela ostatak i metka. Pa kada bismo uzeli da je mesela od osam, osam automobila, osam hiljada, osam kuća, uzmite šta hoće, osam je, u redu? Ona dobija jedan udio, ko? Žena, to je osmina. A ostatak ide kome? Sin, sedam. Umro, babo ima osam kuća sve iste vrijednosti. Jedna do druge, na istoj parceli, sve isto, bez ikakve razlike. Sedam ide sinu, a jedna ide kome? Znači, <clears throat> ženi. Ne mora biti njegova mama. Znači, nećemo kazati majka. Jer žena može biti i da mu nije šta. Da mu je maćeha, tako? Iako danas maćeha kad umre, nema ništa, ne smiješ ni približiti kući ne smiješ otići, ne smiješ nigdje otići ništa tražiti, bolje da te nema, da tako nešto tražiš. Što je zulum i nepravda. Pa zato kažemo ono što je ostalo, e, ide jedna osvina ženi, a ne šta? Majici. Dobro, da je umro i da je ostao, ostavio je za sebe tri žene. One bi dijela jednu osminu. Onda podijeli tu kuću na tri sprata, svako je po sprata nećemo kazati, e, sad su tri, pa moramo im dati šta? Više, nego njoj pripada osmina ženi, zato što on ima dijete. A nakon toga, ako ima više žena, dijele šta? Jednu, dijele jednu osminu. Kao da je ovdje bilo više dje, muške djece, podijeli bi šta to? Podjednako. Da je bilo više ženske, da je bilo i muške i ženske djece, podijeli bi sve to, muška i ženska djeca, sa omjerom 1 naprema 2 je tako, ili dva naprema jedan muškarcima, duplo koliko, e, je tako? Jeste. A kćerka, znači unuka, će biti, znači, spriječena za prisutstva babe, odnosno sina od mejta. <coughs> Drugo, druga mesela, umro čovjek i ostavio čerku i babu. Čerka i babu. Tražimo opet Asabul Furud. Ko je od ovo dvoje od Asabul Furud? Kome je određeno a, tekstom jasnim šta dobija? Ostavio je čerku i babu jedno i drugo. Oba dvoje su ashabul furud. Oba dvoje su ashabul furud. Babo dobiva u ovom slučaju šestinu. A kćerka dobiva polovinu, zato što je jedna. Fe in kenet wahideten fenis. A ako je jedna, onda dobija pola. Ona će dobiti šta? Šta? pola nasljedstva. A babo će dobiti jednu šestinu. Ali je problem što onda ostaje i metka. Je tako? Ostaje, znači, nakon toga i metka. Pa taj ostatak ide, znači, babi. Pa biva, znači, da su dobili podjednako. Znači, popolako. Pogledajte, znači, ovo, vidite ovdje da je vredi pravilo da muškarcu pripada duplo koliko šta. Žen, ovdje ostaje čerka i babo ostali. Znači, čerka i ovdje njen djed, je li tako? Je li djed? Yes. Znači, podijelili i dobili ovo dvoje podjednako. Iako babo dobiva manje, ovo babo što je nasledio, to je nasledio, znači ostatak i metka, zato što nema nasljednika dalje. A da ima, ne bi, dok čerke ostaje šta? ono što je ovaj. Što je propisano, tako. Dobro, da, je, da, je, da su bile dvije čerke. Dvije trećine. Od pa dvije, dvije trećine su njih dvije, to bilo znači dvije trećine. Babi bi isla jedna šestina i onda babi ostaje ovaj, nakon toga da uzme ostatak molim? Jedna šestina znači da ostane, onda uzme jednu šestinu znači i ostatak bi znači opet on uzeti. Dobro. Žena preselila. i ostavila muža. Čerku i unuka ili unuku. Unuku, ne unuka. Unuka je muškarca, da unuku. I pra unuka od sina. sin sinovog sina. Sin sinovog sin. To je šta pra? Je li tako? Imamo ženu ovdje koja je ostala Imamo, znači koga? Ženu. Imamo čjerku. Ne, ne, imamo muža oprost. Imamo muža, imamo kćerku, <laughs> imamo unuku od sina i imamo pravunuka od sina. Što se tiče muža, on dobija četvrtinu zbog prisustva kćerke. Fe in kane lahunne waledun, fe lakum urrubu mimma terekne a ako imaju dijete, onda vama pripada četvrtina od onoga što se ostave. Čerka uzima polovinu, zato što je sama. kćerka od sina uzima šestinu, i ovaj zadnji pravunuk, on uzima ostatak. Kada bismo napravili da je mesela od 12, ili da je vrijednost i metka od 12, mužu bi išlo tri. Njemu idu tri kuće, a kćerci ide šest, jer ona uzima koliko? 12 polovinu zato što je sam. I unuka uzima koliko? Jednu šestinu. Jednu šestinu. Koliko je to? 12? Dva. Je tako? I ostaje na kraju ovome praunuku jedan. Pa bi bila vesela koliko? 12. Je tako? 3, 6, 9, 2, 11, 1, 12. Dobro, da je ostale, da su ovdje ostale dvije kćerke, bili se šta promijenilo u pogledu muža? Ništa. Da. Znači, muž, braće, ono što je određeno, muž, onaj koji za sabr furud njega, ne može niko zastati ili da mu promijeni, on može dobiti, može mu se smanjiti njegov udio zbog prisustva djeteta, kao što je pitanje muž i žena, tako smanjeni su pitanje roditelja roditelji imaju trećinu ili ako imaju djete imaju šta? Šestinu, pada im znači vrijed. Ali ne može ostati bez imetka. Da se kaže babi, e vidi babo, Allah te poživio, nema ništa. Nije ništa ostalo. A tako, to ne može biti. Pa znači prisustvo ovdje kćerke su prisutne, one, jel ashabul furud kad se nađu, znači može samo koji je više, znači da dijele jedan dio, da se umanje svakome, ali oni moraju dobiti znači ono što mu je propisano. Pa tamo to na kraju bio jedan dinar, jedan dirhem, on mora dobiti znači ono što mu je propisano. Pa onda onima koji bi ostavljali, ostavljali bilo da je to ovaj e, koji ne, ne, ovaj nema e, kod nje ta siben nasljeđuju, šta je ta sib? Nasljeđivanje zbog srodstva, ali u kome nema čega? Određeni udio, znači koliko dobiva, on će ostajati ili onaj najbliži ovaj rođak, muškarac koji bi mogao dobiti, on, neđe, on će ostati bez ičega. Ako se znači podijeli šta je imovina prije toga. Jer se ide znači po toj vrijednosti, znači koji su najpreći, znači da dobije. Dobro. Preselio čovjek, ostavio majku i ostavio je njenu čerku, znači rođenu sestru, i ostavio je Amiću. ostavio je, znači, majku, ostavio je sestru, rođenu i ostavio je Amiću. Idemo opet. Majci pripada koliko? Koliko bi dal majci? Jednu četvrtinu. Dobro, ima drugo mišljenje? Šestina. Ima li treće mišljenje? Molim? Osmina. Ovo je. Još nismo pogodili, ali eto, vi pogađajte, pa dok ne pogodite, ja ću. Trećina. Trećina zato što nema djeteta. Roditelj ide trećina ako nema djeteta. A ako on ima dijete, znači ako ima unuče, onda njima ide šestina. Znači, majka uzima trećinu zato što nema a, djeteta. Niti ima, znači, ovaj više praće li se staviti. A, šta smo kazali? Ko je drugi? A, e, sestra. Sestri ide a, e, sestri ide polovina. Jamiđa nasljeđuje ostatak. A, on nasljeđuje ta siben, znači bez određenog udjela, njemu ide znači ostatak, kad bi mesela bila od šest, ko će nam je ovaj riješiti šta bi kome išlo? Hajde sad. Nije zapisao. Majice dva. Majice bi išlo dva, to je trećina od šest. Sestri po ono, tri. Tri. Njemu ostatak jedan. Njemu ostatak jedan. Znači, dva, tri, jedan. Majici ide, znači, trećina, to je od šest, dva. Njemu ide, odnosno njoj ide, uh, ide polovina, to je tri od šest i Amidži ostaje <coughs> jedan ta siban. Umro čovjek ostavio majku i oca, i sina i brata rođenog. Ostavio majku, oca, sina i rođenu sestru. I rođenu sestru. Subhanallah, ove stvari, ako, ako je sanu, ako ne svati ljepotu islama kroz ove stvari, oni nikada neće ništa svati u životu. Da je islam došao da, da podijeli, znači i metak, jer ljudi su, kada je upitao i metak, da se krivi. Tako. Šta, sve će ti oprostiti, ali jesi mu dirnuo i metak, to neće lako. I zato da šerije došao tu da i fala Allah, razilaženja su mala po pitanju, znači odnosu na mesele, mala su razilaženja po ome pitanju pa je došao znači šerijat da spriječi ljude tamo gdje bi najviše mogu da se raziđu i da nastanu i pokidani rodbinski veze jer vi kada dođete podijeli se imetak i dobije jedan i drugi i treći i ti dođeš i dobio si nije ti nešto puno ali kažeš ovako je Allah u Kuranu kaže čuo sam je pokonao više ko ima trun imana u srcu neće tu biti ali tako da ste doveli bilo kakvog šeha na zemlji da je podijelio rekao nosi mi to iz kućevo kakav šeh bolan Vidiš ga da ne zna dijeliti, vidiš da je to nakaradno podijelio. Tako. Vidiš da mi je zulm učinio. Ali kad se kaže Allah u Kur'anu to pojasnio, to. ko ima pri sebi imana, on neće oko toga, znači više, neće raspraviti. Šta je ostavio? Oca, majku, sina i... I sestru. I sestru. Ashabul Furud su roditelji, je tako? Roditeljima ide po šestina. Zbog prisustva koga? Sina. Zbog prisustva djeteta. Znači šestina. Ostatak ide sinu. tetka neće ništa dobiti zato što je on je zastijen. Čija tetka? Sin, ne od babe. Sestra babe, na njemu šta? Tetka. On ju zastijen. Znači, ne može ništa dobiti. Znači, zbog njegovog prisutu. Šta smo mi rekli ovaj? Brat ili sestra? Pa sestra. Sestra. Nema vidio, šta god da je. Napišite jedno i drugo. Nema znači šta god da je bilo, neće dobro, znači neće naslijediti zbog prista, znači djeteta. Brat, znači, stavite ovdje brat, da je umesele, neće dobiti zbog pristva a, sina od Mejita. A kada je sela bila od šest, kako bi išlo? Roditeljima po? Po jedna. Po jedna, dobro. Ne, ne, ne, ne, od šestina od ukupnog imetka. Ne, ne, svako po šestinu dobije. Svako, svako roditelj dobije po šestinu. Ali šestina ide, znači nećemo od, da kažemo sad ovaj šestina, pa kad se uzme po pa druga što je ostalo. Nego se uzima udio iz šta? Cijelokupnog imetka. Ovaj kad uzme šestinu, ovaj trećinu, ovaj četvrtinu, izuzima tu četvrtinu iz čega? ne podijele ljudi metak i onda kaže žene, sad je nešto malo ostalo, ti uzmi četvrtinu iz toga. <laughs> Razumijete? Nije tako. Znači, nego se uzima, a zato kažemo, mesela je od 12, od 6, mesela je, evo ovdje mesela od 6. Roditeljima ide po šestina, to je po, po jedan. Ostatak ide kome? Sinu, njemu je, od, njemu je ostalo, znači, četiri. A brat, znači, odnosno njegov amiđa u ovome slučaju bio šta? Bio bi, znači, ispriječen dobro. Umro čovjek i ostavio dva sina. I ostavio unuka jednog od njih, sin jednog od njih. I ostavio je babu. I ostavio je <coughs> djeda i nenu. Ovdje je, znači, vidimo da će ovi sinovi da će spriječiti unuka da nastedi, zato što su oni živi. Zato što oni živi, spriječit će što? Da nisu živi, ne, ne može, nema, nema zastiranja onda, ali dok su oni živi, znači nema. Pa će, znači, ovdje ostati unuk bez ničega. I ostaće djed, neće ništa dobiti zbog prista koga? Babe. A hoće li, di, a hoće li Nena dobiti? Če mu Nene šta dati? A? Jedna šestina. Ne može, znači nema Nenu, znači spriječava Nena koja je prije nje. Majka ili Nena koja je šta? Šta? Jer kad smo govorili o onome ko koga sprečava. Pa je to ta linija, znači sprečavanja, njenu sprečava šta? Kao što unuka sprečava babo ili sin koji je prije toga. U to je, tako je ovdje. Pa njena ovdje neće biti šta? Isključena. Neće biti isključena. Pa će dobiti, znači, baba će dobiti znači jednu šestinu i nena će dobiti jednu šestinu. A, zato što nema čega. Majke. Da je bila majka, onda ona dobila jednu šestinu ne bi ova. Nema majke, prelazi na koga? Na narednu majku. Nema majke, prelazi na narednu majku. Jel u redu? Jer je, jer je majka svaka žena koja je šta? Bila sebevom da čovjek bude, da dođe na ovaj svijet. <coughs> Pa će dobiti, znači, jednu šestinu otac i nena će dobiti po jednu šestinu, djed i unuk neće ništa, a dva sina uzimaju ostatak i metka. Je li uzimaju po, po fardu i po tasibu? Tasibu. Sinovima, znači nije određen šta? Udio. Pa kad bi vesela bila od, od šest, kako će ovaj podijeliti? Njima četiri, jedan, Njima dvojici četiri, po dva, pod jednako znači, a baba i nena, babo i nena, uzimaju po šta? Po jedan. Kažem, kad idemo od... od Samo? Dobro, imamo ovdje još, još mesela što sam mislio, ali, ali to je, to je znači na jedan kalubrać. Znači. znači, kad se nauči naprijed, ko, ko znači ovaj spriječava a, nekoga, znači da uzima koliko, a samo furut koliko im je određeno, onda je, znači, <coughs> onda se lahko može doći, znači, do rješenja pitanja. I ne može zaglaviti negdje da se ne zna da li dobija ne dobija. Da kažemo, ne znamo ono šta je s tobom. On mora ima, znači, svoj status i hukm po pitanju, znači, nasilnog prava.